Mike Towers, nigga. Ah. Se pasan roncándome. Se pasan fronteándome. Se pasan roncándome. Se pasan fronteándome. Ok, pues digan que vamos a hacer. si están puestos para guerrear. o si se van a esconder pero a mí me tienen que matar. Me que Digan qué vamos a hacer, que estoy puesto para guerrear, así o si se van a esconder. Pero a mí me tienen que matar, me tienen que matar. Y yo sigo aquí, yo sigo aquí, sigo aquí. Ninguno puede tumbarme. Y yo sigo aquí, yo sigo aquí, sigo aquí. El bicho tienen que mamarme. Se pasan hablando con los otros para robarme las señales. Pero mi flow nunca le sale. caminando con dos carros en los pedales. Se viran Flow Ray Charlie y yo mi Rating Flow Ray González. Pero a mi manera, para la calle Sabio Vega. Sonando en toda la barbería y todas las bodegas. Dicen como este cabrón todo lo pega. Aprendí que los hermanos son hermanos y los colegas son colegas. Por eso con ustedes no me mezclo. Hablan de ser reales y nunca dan el ejemplo. Los más maleantes y terminan en el templo. Aquí no hay miedo ni con los temblores tiemblo. Digan que vamos a hacer. Ah, si están puestos para guerrear o si se van a esconder. Mamá, bicha, a mí me tienen que matar. Me tienen que matar. Digan, ¿qué vamos a hacer? Si estoy puesto pa' guerrear. o si se van a esconder. Pero a mí me tienen que matar, me tienen que matar. Simón. Digan si somos o no somos, no me gusta estar neutral. La oh. presión se siente a la que voy a entrar. Yo no soy de aparentar, si fantameas de una te van a orientar. La rema chavo y más me voy a conectar. Yo no patrocino las guerras, pero a ninguno se la niego. A mí tienen que matarme si resucito, cabrón, pues nos matamos de nuevo. En el cielo o en el infierno nos vemos. Ellos se mueren solo al ver el éxito ajeno. Sigo en la no me he ido. Traficando el maleanteo por tu oído. Hablen claro, vamos a guerrear, yo no me cohibo. Su puta brincando en mi bicho y ellos brincando de corillo. Subo el volumen porque ahora mismo estás escuchando los elegidos. Bad Bunny. towels. <laughs> Cause some have bars and some have flow. We, we got both. You, <laughs> you ain't got shit, motherfucker.